50 languages. 62 kuuskümmend kaks 62การตั้งคำถามหนึ่ง küsimuste esitamine üks küsimuste esitamine üks เรียน õppima õppima นักเรียนเรียนมากไหม kas õpilased õpivad palju kas õpilased õpivad palju ไม่พวกเขาเรียนน้อย ei nad õpivad vähe ei nad õpivad vähe ถาม küsima küsima คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมคุณสิทธิ์เตติติโอปตอลต์คุณสิทธิ์เตติติโอปตอลต์ไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อยเฮ้ยมอยคุณสิทธิ์ติเฮ้ยมอยคุณสิทธิ์ตติ ตอบกลับวัสตมาวัสตมา ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ Vastakke palun. Vastakke palun. ดิฉันตอบกลับ Mä vastaan. Mä vastaan. ทำงาน Tööttama. Tööttama. เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม Töötab ta praegu. Töötab ta praegu. ใช่ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ยอตาเตตปรายกุยอตาเตตปรายกุมาตุเลมาตุเลมาคุณจะมาไหมตุเลตเตตุเลตเตค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ jah, me tuleme kohe. jah, me tuleme kohe. ju. elama. elama. คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะ elate te Berliinis elate te Berliinis ค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน jah ma elan Berliinis jah ma elan Berliinis